Suratul Mutaffifin imeteremka maka Imeanzia sura hii kwa onyo kali kwa huyo anayejipimia mwenyewe sawa na akampimia mtu mwingine kwa upungufu na ikaeleza hayo kwa wayatendayo watu katika kutaka watimiziwe haki zao katika vipimo na mizani na ikaonya mtindo kama huo kwa kuwa ipo siku ya hisabu na ikathibitisha kuwa vitendo vyao vimedhibitiwa katika daftari la hisabu ambalo halimkadhibishi ila mwenye kupindukia mipaka, mwenye dhambi alizuiliwa na rehma za mula wake mlezi na mwisho wake ni Jahannam. Tena aya zikawageukia watu wema, zikawatuza nyoyo kwa vitendo vyao na zikataja neema zao na alama zao, zikiashiria namna mojawapo katika neema hizo na kwa ajili ya hizo washindanie wanaoshindana. Na aya zikaeleza waliokuwa wakiyafanya makafiru wakosefu kuwafanyia waumini wanapowaona au wanapokuwa waumini wanapita mbele yao. Na sura ikahitimisha kwa kuwatuliza waumini kwamba siku ya kiyama itawafanyia insafu, wao watakuwa katika neema wakiwacheka makafir, nao wamekaa juu ya makochi wakiwaangalia, na makafiri watalipwa kwa waliokuwa wakiyatenda. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Wailul lilmutaffifin. Ole wao hao wapunjao. Alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun, ambao wanapojipimia kwa watu hudai watimiziwe. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, na wao wanapowapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza. Ala yadhunnu ulaika anna annahum mab'uthun, kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa. Liyaumin adhim, katika siku iliyokuu. Yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin siku watapomsimamia watu Mola mlezi wa walimwengu wote. Kalla inna alfujjar la fi sijjin. Hasha, hakika maandiko ya ukosefu bila shaka yamo katika sijjin. Wama adraka ma sijjin Unajua nini si jin Kitabun marqum. Kitabu kilichoandikwa. Wailun yawma idhil lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo kwa wanaokadhibisha. Alladhina yukaththibuna biyawmiddin ambao wanaikadhibisha siku ya malipo wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athin wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka mipaka mwenye dhambi idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin anaposomewa aya zetu husema ni visa vya watu wa kale kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun hasha bali ametia kutu juu ya nyoyo zao hao waliokuwa wakiachuma kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun hasha Hakika hao siku hiyo bila shaka watazuiliwa na neema za Mola wao mlezi. Thumma innahum lasalul jahim, kisha wataingia motoni. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, kisha waambiwe haya ndiyo mliokuwa mkiakadhibisha kalla inna kitabal abrari lafi illiyin hasha hakika maandiko ya watu wema bila shaka yamo katika illiyin wama adraka ma illiyun na nini kitakachokujuvya nini iliyin? Kitabun marqum. Kitabu kilichoandikwa. Yashhaduhu almuqarrabun. Wanakishuhudia waliokaribishwa. Innal abrara lafi na'im. Hakika watu wema bila shaka watakuwa katika neema ala al-araiki yanzurun wakae juu ya viti vya enzi wakiangalia taarifu fi wujuhihim nadratan na'im utatambua katika nyuso zao mng'aro wa neema yusqawna min rahiqin makhtum watanyweshwa kinywaji safi kiliyotiwa muhuri khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun muhuri wake ni miski na katika hayo washindanie wenye kushindana wa mizajuhu min tasnim na mchanganyiko wake ni tasnim aina yashrabu biha almuqarrabun chemchemu watakayoinywa waliokurubishwa innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun kwa hakika wale waliokuwa wakosefu walikuwa wakiwacheka walioamini wa idha marru bihim yataghamazun na wanapopita karibu yao wakikonyezana wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin na wanaporudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi wa idha raawhum qalu inna na husema hakika hawa ndiyo hasa waliopotea wama ursilu alaihim hafidhin na wao hawakutumwa wawe walinzi juu yao fal yawma alladhina amanu min kuffari yadhhakun basi leo walioamini ndio watawacheka makafiri ala al wara'ik yanzurun nao wako juu ya viti vya enzi wakiangalia hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun je yeah, makafiri wamelipwa malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda